Oh Ongi etorri bizirik bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, lagialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saio hontan Euskoaren begi ukanen duzue. Euskal Moneta elkartearen biltzak nagusi ahaskatatzuko zonbait tasunekin. Noski, musika tarteak laguna, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik eman kizun honetan. Berriak, joan den hilabeteko zonbait berri. Bizik, biarritzen txirindula bidean antolaketari buruz, Didier Borotra hausapesak itzemana berriz gogorarazten du ekintza ikusgarri baten bidez. Edo, aldaketa klimatikoaren kontrako borroka globalarekin bat egiten duen tukiko borrokaren behiak. 2008ko urtahilaren hogeita seian, larun batarekin, biarritzeko FIPAren eta Entzunikus Programen Nazioarteko Festivalaren heste zeremonia baino oren ba erdi bat lehenago, biziko hogeita boskidek gardumidi geltoki ohiaren teilatutik banderola ejaldoi bat zabaldu dute. Bertan, FIPako parte hartzaileak eta komunikabideek irakurtzen ahaltzuten, Badu urte bat susen, txirindula bide antolaketa promesak miarritzen. Dena zinema? Ekin zao gertatzen da biarritzeko etxea eta biziren artean izan diren hainbat bilkura eta erantzunik gabe egon diren gutun trukaketen ondotik. Bezu horien helburua zen, biarritzen den txirindulari buruzko proiektuaren edukia, bai eta gauzatzen egutegi zehatza ere ikertzea. Eriko etxak erakutz dezan bere borondate ona biarritzen txirindularen alde, bizik galegiten dio didie bohotra hausapesari, mazagran karrikan txihindulen zat bi norabidetako bidea plantan emaitea. Antolak eta hori segitan egiten alda eta inbertsio ahastipi batekin. Hori ala ez izan ez geroz, pentsatzen alda FIpan iraganden bezala, biziren beste ekintza batzu gertatuko direla bergaiaren inguruan. Bizik, biarritzen txirindularen erabiltzearen alde eramaiten duen tokiko borroka hori ez da anekdotikoa. Borroka hori, aldaketa klimatikoaren borroka globalaren barnean kokatzen da, katastrofikoa litzateken atzerabide gabeko klima uzkailketaren saiesteko. Bizik, biarritzen eramaiten duen kanpaina horrek eguneroko leku aldaketetan oituren aldatze irangorra errestu nahi du. Zeren, gure beroketa efektuzko gasen isurketen tipitzea premiazkoa baita, nahi badugu santzabatukan, hogeita bat garen mendean zehar, gure planetaren batazbesteko temperaturaren goititzea, bi gradotan mugatzeko. munduko enpresek klima aldaketaren arriskoa integratzen dute. Klima aldaketen gatik, enpresak sekulan baino kontzenteagoa dira, beren aktivitatearen kontra gertzen diren irriskoetaz. Gai honi buruzko CDP delako inkestaren emaitza da. Hau, 2008an egina izan zen. Coca-Cola, L'Oreal, Dell edo Microsoft bezalako enpresa handiak parte hartzaide ziren lantegiak urez estaliak, bideak iraganezinak, elektrika itzalaldien gatik makinak gelituak, sozietate horientzat bizikik kaltegarria eritzateke. Hala nola, gehiagizko euri uarek edo idortek, beren ekoizteko gaitasuna murriztuko liekete eta gastuak emendatuko litezke. Kontzentzia hartze honekin gero eta enpresa gehiagok gaiten dute inbertituko dutela klimaren gora beherak ekarriko dituzten kaldeak saiesteko eta berotegi efetuzko gasak tipituko dituztela. Inkestaren egileek gaineratzen dute, konpainia horiek gerotean kontzienteago direla, sare logistiko erankorrago baten balio komertzialaz. Aldiz, azpimagatzen dute, industrialak beroketaren kontra eritzen baldin badira ere, ez dela gaudi edo legeen gatik, bainan ordea beldur baitira beren diru dirubideen beherakadaz. Bestalde, inkesta horrek erakustera emaiten du, kontsumetzaileak gero eta eko arduratsuagoak izanez, enpresak nahiko luketela, klimariskoa baliatu aukera komertziala bilakarazteko. Hatik, Zundaketak salatzen du enpresa handi horien eta mundu osoan kokatuak diren ornitzaileen arteko alimaleko dezeberdintasuna, kontziantzia hartze eta iardikipenen mailan, beriziki ego berok eta susenki onkitzen dituenak. Alabainan, mundu alaizazioaren eraginez, hornikuntza gateak, gero eta erraso dira hondamendi naturalen, gerla zibilen eta beste arrisko askoren aitzinean baina urte zurte, badirudi gauzak sentsunera doa zela. Izan ere, gero eta CDP edo karbonoaz informatzeko proiektu horren parte hartzaile gehiagok, eginalak alak emendatzen baititu jaz ateratako xifrek erakusten duten bezala. Halere, gubezelako militante batzurentzat, inkesta horrek frogatzen du ekonomia eta politikaren behar tokiratzea, edo eskualde eta hegaldei egokitzea, gogoetatzekoa eta gauzatzekoa den aterabidea esanoa agertzen dela. Kondoan hartuz mugarik gabeko mundualizazioak dituen funtsesko arazoak. Planeta bakarra dugu. Frantziak, maliarat joan beharrote zuen gerlarat. Joan den urtarrilaren hogeita zazpian, Jean-Marie Mullerek idatzi du gogoeta interesante bat galdera horren inguruan. Jean-Marie Müller, bortsa ezaren pentsalari eta militantea denez, gai hori buruz egiten duen hausnarketa biziki lagungarria da. Idazlea den Jean-Marie Müller, mila batzion da iruro itamalauan, Mouvement pour une alternative non-violent, man mugimenduaren sortzaile zen. Gaur egun, mugimendu horren frantses estatuko bozera mailea da. Bortxak bakarrik muruak eraikitzen ditu, eta zubiak suntsitzen ahal. Bortxa ezaren pratikak gomitatzen gaitu muruen deserakitzerat, eta zubien eraikitzerat. Du, Jean-Marie Müllerek bere gogoetan ardaz nagusia. Jean, maratsoa mari, emea erri e, u l l e r puntu webgunean, sortzi horriko ezoizko hausnarketa horren irakurtzerat gomitatuak zidezte, entzuleak. Besteak beste, mali estatuko iparaldeko minoritateen berri eta Afrikako eskualde hortako interes ekonomiko ezberdinen ondorioak ezagutuko dituzue. Baina bereziki, bortsa erzaren autu filosofiko eta estrategikoa egiten duten egitarrek, holako egora korapilatsu batean, edo baten hausnartzeko, gakoak ere ukanen dituzte, egiazkoa eta iraunkura desiratzen den bakearen lortzeko. Le Foll aeroport de Notre-Dame-des-Landes la parisienne libérée kantari alternatiboak, emanik, bere kantuko hitzen bidez behargabeko proiektu erraldoi eta ondagarriak eta haien defendatzeko bide polizielak kritikatzen ditu. Moi, je fais sorte d'engager une concertation, de ne rien faire qui puisse blesser, notamment pendant tout le temps euh, où il y a encore des recours, que les agriculteurs puissent continuer à assurer l'exploitation euh, de leur euh, terrain. C'est des grenades lacrymogènes, genre, euh, bah, alors là, j'y connais pas grand chose. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin. Mais ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir avec... Le projet ambitieux dans les années 60 d'un concorde radio d'une industrie qui chante. Le projet innovant des années 70. Il faut dorénavant que chacun atterrisse. Le projet oublié des années 80. Le pétrole a flambé, tout ça ne sert plus à rien. Le 20e siècle est mort, plus personne ne demande. Le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quand soudain par magie le monstre est ranimé, le grand surgit prêt à tout bétonner. Y a du terrain à prendre et de l'argent à gagner. Adieu les salamandres, le bocage est fermé. Le kérosène est cher, promis, ce sera le dernier. Mais comme pour le PR, pas question de renoncer. On sait bien qu'on a tort, mais il faut qu'on défende le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. De manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont suffisant. Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Il y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas Il L'a fallu enterrer quelques tritons crétés. Mais pour monsieur le préfet, tout s'est très bien passé. Une action héroïque en milieu difficile, des noms énigmatiques, une poésie hostile. Le limambou, le tertre, le sabot, la vacherie, la saule, les planchers, bel air, le préfailli. L'isolette, la gaieté, le phare, la chèvrerie, la béliche, les rosiers, la cabane, la sécherie. Y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. C'est une concertation d'un genre déconcertant. Et pour la transition, ça transite bizarrement. Oignon contre lacrymo, chacun son style de botte. Jusqu'au dernier poireau, jusqu'à l'ultime carotte. Tout est mondialisé cependant jusqu'ici. Y a pas de curé nantais en vente au duty free tout n'est pas perdu, c'est pas dit qu'on se rende au fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me. Et partout dans les champs des vaches qui font pas me va procéder à une évacuation en douceur. Je vous invite à partir. Euskoa, zertako eta nola. Joan den urtahilaren hogeita seian, Euskal Moneta Elkartearen biltzak nagusian, Laborantza Gambara, Sehaska, Euskal Ijatiak, Hemen, Aima, Bizi, Arrapitz eta Euskal Eriko Enterramapek ofizializatu dute Euskoari beren sustengua. Egun tamabi pertsonek parte hartu dute biltzak nagusi hortan, eta bizirikek bertan hainbat lekukotasun bildu ditu. Nagusiki zerbitzu emaile, hots Euskoa erabiliko eta onartuko duten hainbat profesionalen partez. Ara, zer zion, beraz, Euskoari buruz, Euskoaren profesional eta aldagune izanen den Baionako Lafit landaretegiko arduradunak. Ni lezola naiz, eldu naiz eh, jardinegi lafendako, zentaz Euskoan eh, egin eh, parte hartu, bai enpresa gisa eta bai aldatzeko leku gisa eta iruditzen zaiku guri uh, ongi dela beti bertako gauzak ibiltzea, eh, hemengo bere landareak saltzen aitzea, zentaz bertzen nubaitekarrik, ekarrik, sinesten du honitz sasoinak errespetatzea, baina baita lekua. Guretako bida garantitsua, zentaz ze landare dia ubekien atortzen denak hemen, justuki hemen aziak dienak galbalimada. da. Betitik lefit izan du da eskolerrian eta hoi beti entzinean eh, saiatzen gai ematen, dendan baitugu batzu badakiten eskuara eta eskuara zaholkutzen aldutena jendea eta betitik izan dugu bai frantsesez eta bai eskuaraz eh, gure lekuen izenak. Guk erosten ditugu landareak hemen berean, ebo eh, zu, er-, erreski beriatuko dugu eskuak. Hain eh, baituko bai, bai azparnen, bai senperen, eta biztan da, gerizietan ere bai landareak uh, eusko agian patztuko. Ni honi bilina ez zuen hautan, hautatzen justuki ze enpresa sartzen ez ziren komisioetan, eta hortan ikusi dugu badila inbertze hornitzaileak, eusko hartu gutena, gure hornitzaileak. Uste eh, euskoan sartzea, baita ere tranquilazten du pixkat eh, bezerua, zenta zertentzaio justuki, erresponsablea gaila baita ondakinekin, baita bertako gauzekin, eta bai eskuararekin. Ondotik, mikroa luzatu diogu, txatxola gaztetxeko gideren, maia leheni. Egunan, eh, maialen naiz, eta pentsatzen dut euskoari esker dinamika bat sortzen aldela, eta dibilizinia azpaganikoa naiz, beraz, badira elkarte bat zuzartu bidenak sari hortan, beraz, Untsa da, hien ere, eta ora eh, Euskararen inguruan eh, biltzeranko gira, Euskoa erabiliz ere. Eta untsatzen dut, e, erabilgarria dela denentzat. Deia laguneri e, aipatuko diet, gero e, gaztetxekoa naiz, eta teatiolako ukideekin e, erabaki sartzea ere beraz teatiola Euskoan txarean, eta kirean artean kiretzen gira, ora gero gure lagunekin ere aipatzeko eta alde honak eta ikusteko zer diren, eta bertan sartzeko. Gauza da, beraz, guk onartzen ditugula, onartuko ditugula eh, euskoak, eta gero guk edo osten ditugula eh, beste gauza batzu, bai ditugu eh, juntzaile batzu, beraz euskoa ere onartzen dutenak. Eta beraz, zuen inguruan, tukiko uh, gauzak erosiko ditugu, uh, joan nahi ordez beste Zabatze zaila, guk eski atxeman dugu. Uh, eh, Dei uh, eh, hartzen genituen uh, eh, adbidez garagarroa erosteko bo hartzen dugu likuko da, zbarnekoa da. Euskoakon hartzen ditu, beraz uh, bikaina eta beste hainbat badira, eta untsa pasten da. Pampio Laizola laborariak ere aurkeztu digu, zertako egin duen Euskoaren hautua. Pampio Laizola ez peletara eta laborari, beraz eh, Euskoan serbitzu eh, emaile bezala naiz eta bortzaz gero eh, erabiltzaile ere. Serbitzu emaile bezala Euskoa dut eta orokorki filosofian bat egiten dut astapenetik. Euskoaren gibelean diren erronken gatik, nahi baitu tokiko ekonomia bultzatzea eta hori entzun dut berik bereziki eta irratian berean entzun nuen. Gure politika ekintzak eh, goizetik hasten direla gure eh, goxaritik ikusiz eh, edaten dugun esnea non erosia dugun. Eta pixkat filosofia hori da da erosten ditugun eta egunero erabiltzen ditugun gauzetan. Uste dut beti, bon, hori pitiaka-pitiaka dinen eta egiten ari da berdugula pentsatu zerbait erostean zer ari giren kozionatzen nun bait edo uh, eh, wala, laguntzen edo uh, behaz, batzutan eh, supermerkatuetan dena erosiz ebe bultzatzen dugu globalizazioa uh, gauzak uh, jender eta laborarier besteak beste merke erostea baldintzatxarretan eta beste erosten badugu zuzenki laborari bati ebe, bere proiektua iraunkor bezala bilakatzen bilakatzen dugu, edo laguntzen dugu hortan eta hori ez bakarrik diateko gauzetan soinean ere maiten duguna hainiz gauza uh, hortan sartzen alda eta uste pitiaka pitiaka hori uh, gure gizartean ari dela sartzen eta diendeak gero eta gehiago kasu iten duela nun erosten dituen gauzak eta zergatik autu hori egiten duen gero uh, ingurumenaren alde ere euskoak uh, badu ideia hori ingurumena laguntzea hori uh, importanta, da eta gizarte mailan ere hori ez badugu uh, autu hori guai egiten uste dut ahunt uh, zentzuz kontra joiten girela eta um, euskara biztanda hor ere, baikor uh, gerota gehiago baikor izaiteko keinutiki batzu badirela, eta euskoak ere hortan parte hartuko du, eta nik sinesten dut, hainitz, uh, dik belaunaldi batera edo urte batzutara, guai baino eskoldun gehiago izanen dela, uh, erakaskuntzak egiten dituen uh, aitzin pausuen gatik, eta beste. Beraz, uh, ara euskoa izanen da, beste tresna bat, eskolan ikasten dutenek, erabiltzeko eskora, eta enpresek, eta indar hori iten Euskoari esker, ebe beste urratz eh, onbat aitzina egiteko. Erabiltzaile bezala, gero, bon, jadanik ez dakit zenbat euro, eh, eusko ukanen dituzten berriz erabiltzeko. Araiz uh, ukanen ditut, batzu bederen, eta behor ere, eh, nunbait, jad, naiz eta jadanik uh, gogo hori eta hori egiten dutan jadanik, me horrek, ebe oino indar gehia, ze bortxatuko oino gehiago, tokian berian eta hemengo uh, egiler gauzen erosteko, eta hortaz oino biziki konten naiz, ikusi dut hor beste laborari batzu, eta beste zerbitzu emaile bat batzu beste eta be, oinok gehi, gauz, gehi, gehiago produktuak erosiko ditut hemen berean, eta hortaz bizi kontent. Taberna arduradun den azkaineko Maider Ladusek, haren euskoaren hautu naturalaz, ekarri digu animoz beteriko lekukotasuna. Uh, ni naiz Maider Ladus, azkainen bizi naiz eta azkainen lana egiten dut. Atxikitzen dut uh, ostatu txiki bat, azkainen, nire uh, aspalditik eta nire gurasoarekin. Eh, fronton gainean eta eh, proposatzen dugu uh, gure etxean ostatuan edateko, e, diateko piskat eta dendatiki bat eta etorri naiz oskoren zat. Lehenik gira saltzea hemengo gauzak edateko eta jateko. Eta gurentzat zen uh, itzulia bukatzeko pagatzen alduzu uh, eskorekin gure ostatuan. Eta hori gurentzat zen uh, be itzulia bukatua. Oha. Baina uh, aspalditik eh, badera amak edo amabost urte entxeatu gira emengo fournisseur hartzia eta be, pench, eh, uh, eh, eh, bi azkainen, bat txemperen, bat uh, ere pentsatzen dut ados dira uh, eskorentzat, baina ez dugu ikusi oino. Me, guk nahi ginoen ez baina ongi zen mone esko hartzia hori uh, itzulia bukatzeko eta gure nik uh, hartu dut eta ere uh, eh, nirentzat ere prinsipioz uh, eh, gira. Eta gero pertsonalki hartuko dut uh, eta ikusiko dut, uh, onte, ba, azkainen bada bertze uh, ogitegia egiten dute edo bertze norbait edo mediku bat eta Leno entxeiatzen naiz, entxeiatzen nintzen hori uh, inguruan hartu gauzak, lana egitia inguruarekin eta hoai eh, eginen dut ba te eskorekin eh, esko hartzen du bon ebe, egiten aldugu eh, traktu bat egiten aldugu hola Azkenik Simon Carrerek aldudarak bideo eta kaldaduren aldetik eskoaren autoa egin aitzineko gogoetak aurkitu dizkigu Simon Carrer ni naiz aldudarak bideo kooperatibaren gerentea eta beraz eh, ba, eusko ideiarekin filosofikoki eh, pertsonalki jubiletik segitzen dut uh, ideia hori, den garapen hori eta eramana izan den orain arte lan ikaragarri hori. Pentsatzen baitut uh, astapenetik gure kontsumitzeko manerak eragintzen duena uh, biharko egialdeko egoera eta egia da nire pentsatzen lanaren pentsaketa ere astal, tapenetik hola dutala, nahi dut e, ikasketak egin eta bideo mailan, bilakatu dela proiektu bat, eta nola baliatu bideoa hemen lurraldean, serbitzu emaile izaiteko eta zerbait izaiteko. Eta egia da, orta, bideo hortatik, sortu dela enpresa bat eh, aludarrak bideo, Eh, bideo eskaintzen dugu, bideoak egiten ditugu, eta denbora berean da erri gaia landu dugu, eta da bideoarekin egitageri zerbaiten eskaintzia, eta erri telebista hori ez da nola nahika egina da egi telebista parte hartzailea, jendeak ere parte hartzen dute. Eta filosofi bera atsemaiten dut eh, euroarekin, uh, lotua ekonomiari, Eh, sare sistema hori, nun eh, egiten duenak uh, fruituak uh, ditu, eta sare handi, handiago, eta denek azkartzen gira, eta hori biziki ongi atxamaiten du, beraz, dena lotzen dut, zanai duen pertsonal bat, be, kontsumitzaile bezala, eskoa erabiltzeko indarra eginen, inguruan ikusi nori erosten dituzten gauzak, nola erosten dituzten, Euskoan balin badira, be ikusi Euskoarekin hoiekin nola lan egin, eta ez badira honu hala hoiekin mintzatu, ikusteko ea prez txartzeko, eta eta espikatzeko nola funtzionatzen duen, eta hoiek ere ambasadore bilakatzeko gure mail tipian. Gero, enpresa mailan gogo eta handiago da, da dundik sartzen den dirua, nora joaiten den, eta aldi oro hori pentsatzea, da asteko masina mm, hori martxan emaiten, behar da alimentatu, behar da hasi, eta bo, ne astapena ez da gaizki, eta beraz gure inguruan azterketa egiten nahi gira, eta ikustea eh, gure fresak gehienak dira langileenak, gure serbitzuen fresa handitz bezala, dira gu ez ditugu produktuak sortzen, ez dugu eh, mami, gure mamia dira gaiak, dira irudiak hartzen ditugunak, Erosten ditugu kamera batzuk, bo, momentuko ez da ba, egun bat eti bestera hemen sortuko uzina bat eh, kamerak uh, eginen dituenak, Baina, bestale, baitugu frestiki batzuk, uh, edo uh, eh, imprimategi mailan, edo uh, eh, diende batzuk inguruan egiten dituzena, bera, hoiekin ikusi nola hori euskotan, eta gero langileekin ahemana, ea langileak diren txartzeko nola, zeinetan, bon, lan sozial bat sartzen uh, da, komplikatuak da, baina, Martxan emaiten dugu, hortan, ikusiko hemen ikurte bat etibe, orte bat edo bizpairun buruan. Ea zebilakotuko den, pentsatuz, gu emaiten bagira zerbitzu emaile bezala bideo mailan, ba, jendeak euskoak izan duenak, barakite gurekin filmak euskoa baliatzen alitu zela, filmak egiteko, jen enpresak eh, erakusteko edo gauza personalek egiteko, beraz, ba, sistema hori abiatzen da, e, ikusiko dugu nola urgunago joiten den. Eta bukatzeko bada kanalude eta kanalude proiektua ere beste bidetik ere lagundua izaiten ala bide hortatik eh, jana hiru gu aurkezten dugu kanalude proie, lagundua izaiten alden proiektu bat bezala eta beste sistemak nun dekot hori aldatzen dituzela gero aldaketa hortan er, egiten den zerbait, guretako diru sartze berri bat izaiten ala, bizik interesgarria, biziki lotua delako gure publikoari eta euskoak elkartasuna ingurumena eta euskara sustatzen baititu, hara hemen osko jiren euskalegian euskaraz kantu famatua. Euskoaren bidez, euskalegian euskara biziaraztera anima geiten. gara jeta hortaragoa Bada gara noiz baitezagun Guda da hori gale doira bat eta aireak gure hizkuntza gara dezan arnaz Bada gara ja noiz bait dezagun guda hori galedoi Zerria, zerri askara Geure ari mailtzen usteko bezain odol galduak ezkara gara Hizkuntza gabe saidatzuen ola irtengo naizen plazara zen usteko bezain odol galduak ez karat. bere hizkuntza ere galtzen duena Ez aldakizu euskara dela euskaldun egin Itzorduak, zuen egutegiaren osatzeko. Euskoaren aulkulari bilakatzeko itzordua. Euskoaren aulkulari bilakatzeko formakuntza bat emanen da larun batean, martxoaren bian, goizeko bederatzietatrik eguerdi arte, baionan, ogei kordoliek harrikan. Izen emaitea baitez padakoa da, eusko.dante, abildoa, yahoo.fr elbidean. Formakuntzaren helburua da, Euskal Moneta elkartearen eta aholkularian herri eta auzoen arteko loturaren egiteko gaitasuna biltzea, Euskoaren aurkezpena egiten ikasiz, eta hainbat aurkezpen eta informazio txostenen erabiltzeko eta ezagutarazteko medio eraginkorrak bere ganatuz. Goiz batez, jakinen duzue, nola Euskoaren sarea haunditzen lagundu? Zuen inguruetako profesionale, salgunei, ofiziale edo elkartei, eskoaren erabiltzeko gogoa emanez. Interesatuak diren profesionalei izen emaitea errestuz, edo beren datuak zuzenean Euskal Monetako ordezkariei edo bere zituei luzatuz. Tokiko profesional, salgune, ofiziale eta elkarteak bilkura batetara gometatu, nun Euskal Moneta elkarteko ordezkari batek galdera zehatzei erantzuten ahalko duen zuzenean, eta bar. Aintzinetik mire esker, interesatu er, beren presentziaren baiestatzeaz, ubebikoitza irualdiz, euskalmoneta.org elbidearen bidez. Azkenik, jakin ezazue euskoak jada mila erabiltzaile gainditu dituela. Eta profesionalen onespen batzordea bilduko dela, otxailaren emezortzian eta behiz martxoaren lauan. Epeak ez utxegin, zuek ere, euskoaren profesionalen txarean sartu nahi baduzue. Otsailaren hogeita seian, asteartarekin, gaueko bederatzietan, lur zain dia. Erritaren aurrezkia espekulazioaren mugatzeko eta laborantzan instalatzeak laguntzeko. Ainiza mandioloseko laborantza gambaran. Lur zain dia, lurra kolektiboki erosteko egitura, duela hilabete bat sortu berria da. Marie-Christine Elizondo, Marie-Claire Leurgori eta Lor Testomalek, espikatuko daukute. Zendako holako iniziatiba izan den Euskal eta nola gutarik bako txak parte hartzen aldugun egitura hortan. Entzulean parte hartzera animatzeko, hara hemen lurzaindiaren argutioak elikatzen gaituen amaluja ontasun kolektibo bilaka dadin merkatu espekulatibotik betiko ateratuz. Hori guztia, laborarien desagertzaren kontra harizaiteko. Zeren gaur egun Euskal Herrian, mila hektare laborantza lur desagertzen dira urtero ipagaldean. Laborantza lurren prezioa ezin jasana da. Laborariak atxikitzeko eta instalatzeko zaitasunak badira. Tokiko ekoizpenak eskaz dira. Tokiko bizi sozial, kultural eta ekonomikoa ahultzen da. Lurra kolektiboki erosiz. Proiektuan parte hartuz eta lorzaindiaren akziodun izanez, laborantza lujak kolektiboki erosteko ahala emaiten duzu, espekulazio gabeko presio hon batean. Luja laborantzan plantatzeko eta laborarian txikitzeko baliatua izanen da. Bakotsak kide izaiteko ahala du. Ogoie ororen truk. Laborantza errikoiaren alde. Luja errespetatzen duen laborantza, kalitatezko ekoizpen saunoak ekoizten dituena, baliabide naturalak eta naturaren zikloak errespetatzen dituena. Tokiko laborantza, bertako pleguen sortzaile eta tokiko garapenaren sustatzaile da. Neuri onargarriko laborantza da, instalazioak eta etxaldeen transmisioak sustengatzen dituena, etxaldeek, numbre handian, iraundezaten gure lujaldean. Lurza India lau erakundek kudeatuko dute. ÖLB sindikatak, Arrapitz federazioak, Euskal Herriko Laborantza Gambarak, eta Iparaldeko Amapen Sareak. Norbanakoek, elkarteak, herri eta lujalde elkargoek diru laguntzekin parte hartzen ahal dute lurzaindiaren akzioen erosten. Hogei euro erosi behar dira gutienez lurzaindiari bere egin beharren betetzeko medioak eskaintzeko. Euskal Herriko Laborantza Gambararen urte betetzean kanpaina hasi da eta 2008ko urte bukaera arte irureunta behogeita amak mila euro bildu nahi dira. Otsailaren hogeita seiko hitzaldiari buruzko xehetasun gehiagorentzat, ubebikoitza iru Bestetik, bizi mugimenduaren seigarren emankizun hau bururatu da. Entzuleer, itzordua finkatzen dizuegu, martxoaren emezortzian, astelenarekin, agatzeko zazpietarik oiti. Aldi honetan, bizi mugimenduak 2008ko erriko etxetako hauteskundeenkari alternatibei buruz daraman lan baten berriukan enduzue, Anartean, berri gehiagorentzat gure web horria ikuslasai bizimugi.eun.